Aprovin, aprovin una proposta de pujar de sou i, i al cap de tres dies la retirin, això vol dir que hi ha alguna cosa que no lliga. Ah, perquè... Sí, sí, sí, la proposta de pujar es va presentar en comissió de govern, es va aprovar amb, una, amb un vot en contra d'un regidor de l'equip de govern i al cap de tres dies es va retirar. Vull dir que això ja vol dir que hi havia alguna cosa que no lligava i no, no sabíem exactament el procediment de, de com havia anat la proposta però, però realment això no indica que hi hagi una cohesió interna en la proposta en l'equip de govern, com a equip. En principi, si dius que és un equip de govern, les propostes que es fan les fa tot l'equip i les recolza tot l'equip. Jo no havia vist mai amb els anys que havia estat eh, eh en el govern i l'oposició que una proposta de, de, de qualsevol tipus de comissió de govern hi hagués vots en contra. Vull dir que en qualsevol cas sempre es havien consensuat. Si no hi havia aquest consens, doncs és que alguna cosa no rotllava. Bueno, era un pacte de, molt aprofitat. Era, els números quadren, ho tirem endavant, mirem... Clar, hi havia molts interessos particulars creats que es havien d'intentar mantenir com fos, m'imagino, i això també hi influïa. Però eh, jo, des del meu punt de vista, quan has de parlar de coses que afecten a tot el municipi. Hi ha punts de vista molt diferents, és molt difícil lligar-ho tot junt. I ho sabem, és més per experiència, perquè ja havíem passat amb governs d'aquest tipus i sabíem el que s'hi donava i sabíem el que es havia de, de pedalar i de lluitar per arribar a consensos en tots els aspectes. Nosaltres, no recordo que les nostres comissions de govern acabaven a la una de la nit, perquè no n'hi havia prou en parlar els quatre temes, sinó que hi havia molts temes a fons que els havies de discutir i que el que no pots fer és una comissió de govern ventilada a en 20 o 25 minuts quan hi ha molts temes que si no hi ha una cosa interna no surt. Uh, nosaltres, el grup d'Esquerra, tenim convocada reunió aquest vespre per valorar i, i esperar. Bàsicament hem d'esperar a veure quin és el plantejament que pensa fer l'alcaldessa i els que han quedat ara en el govern. De fet, ens penso que han de ser ells que han de moure fitxa. Vull dir, en funció del, del què decideixin fer ells, llavors nosaltres mm, plantejarem què fem i què no fem. Vull dir que a priori no, no, tenim, no tenim res decidit prèviament, doncs eh, actuarem en funció de, de les circumstàncies i dels esdeveniments que vagin vinguent.